pokajanje naše sestre M.D. Kako mu može biti draže da me vidi pol gol nego pristojno obučen? Kako više voli da me pusti u diskoteku nego u džami? A sada poslušajmo još jednu priču jedne naše sestre u islamu. Mother, cannot you care for me? Ja sam jedna bosanka. Moj život je u Bosni bio prilično isti kao i kod većine našeg naroda, naše omladine. Džamija nam je bila preko puta kuće, ali se rijetko u nju odlazilo. Moji roditelji nisu praktikovali islam ništa više od prosječnih bošnjaka, čak što više oni su radili mnoge velike grijehe, kao što su pijanke po kućama, alkohol, muzika, pa čak i svinjetina se konzumirala u našoj kući. Ja sam ponekad odlazila u Mektep iako je to bilo protiv volje moga oca, a koji je za čudo bio jedan od boljih mu jezina, i to od svoje 15. godine, i sve su ga hođe hvalile zbog lijepog glasa i lijepog učenja Kur'ana i molili su njegovog oca da ga pošalje u medresu. Međutim, bili su jako siromašni. A i njegov otac je volio da pije, tako da on, moj otac, nažalost nije otišao na medresu. Kada je otišao u onu vojsku, u Beograd, vratio se kao potpuno druga osoba, to jest potpuno je prestao da vjeruje u Allaha. Ipak, ja bih u Mekteb odlazila krišom i kradom, a ponekad bi ga i upitala da me pusti, a on bi mi odgovarao, kako ja treba da učim samo školu, koja je za mene, kako on to kaže, preča od Mekteba. Došao je rat. I mi smo, kao i mnogi drugi bošnjaci, izbjegli u Njemačku. Nakon našeg kraćeg boravka u Njemačkoj, moji roditelji su se nažalost razveli, što je meni jako teško palo. Oboje su vrlo brzo sebi pronašli druge životne partnere, dok sam se ja osjećala odbačenom i potpuno zapostavljenom. Moj otac je mnogo radio, a majka je živjela sa Nijemcem, s čime se ja nisam mogla nikako pomiriti, tako da sam se preselila kod svoga oca. Moj otac me je, dok sam još bila dijete, jako puno fizički zlostavljao, tako da sam jedno vrijeme morala da posjećujem i psihijatra, a sve zbog posljedica njegovog zlostavljanja. Ali ipak sam se odlučila na taj korak da živim kod njega, jer je on u osnovi opet bio moj otac, a onaj švabo mi nije bio ništa. Moja mlađa sestra se, zajedno sa mojom majkom, vrlo brzo uklopila u taj moderni život, tako da sam još jedino ja u njihovim očima ostala sporna, odbačena i ostavljena, pa čak i neprimijećena. Nikoga nije interesovalo gdje idem, s kim se družim i šta radim – bila sam potpuno slobodna sa svojih 13-14 godina. Ja sam to svakako iskoristila. Hodala sam po kafanama i disko klubovima sa ostalim tadašnjim društvom. Ostajala bih do rane zore, pila alkohol i činila mnoge druge nedozvoljene stvari koje je uzvišeni Allah strogo zabranio. Međutim, mojim roditeljima to uopšte nije smetalo. Preko puta zgrade u kojoj sam stanovala sa svojim ocem, živjela je jedna turska porodica čije su žene bile pokrivene. Ja sam ih duže vrijeme posmatrala i pitala se kako to da u jednom stanu živi možda i do 12 članova porodice, a da se nikad ne čuje neka prepirka ili svađa. S druge strane, ja sam stanovala sama sa svojim ocem, ali smo se često svađali. Kada bih prolazila pored jedne od tih pokrivenih žena, mislila bih u sebi. Pa pozdravi ih, muslimanka si. I ja im kažem merhaba, misleći da je to onaj naš potpuni pozdrav, a one okrenu glavu od mene, ne želeći da me vide. To me je nekako razljutilo, ali i začudilo, čak i postidilo. Pitala sam se, zašto? Zašto? Šta to nije na meni u redu, da one čak i glave svoje od mene okreću? Jedne prilike sam pitala jednu drugu ženu koja ih je poznavala šta je uzrok tome, a ona mi je odgovorila da ih vjerovatno moja nošnja, koja je uvijek bila i previše izazovna iritira i da je uzrok takvog njihovog odnosa prema meni. Ja sam joj onda počela da objašnjavam kako sam i ja muslimanka – kako i ja vjerujem u Allaha, pa čak kako i ne jedem svinjetinu. Pa šta fali što se samo tako nosim? أياتها الصحراء قولي قولي خبرينا خبرينا عن خيول تسبق البرق رعبا حدثينا حدثينا Ljeta 1996. godine moji roditelji su u prisustvu mene imali jednu prepirku, a koja je ostavila jako negativan utisak na mene. Moj otac je došao kod moje majke i rekao joj kako mora da ide na put i kako će ostati par sedmica, te da želi da ja ostanem kod nje, a ona je odgovorila. Ja sam planirala sa svojim mužem i mlađom kćerkom da idemo na ljetni odmor, a na nju nismo računali, tako da sad ne može da ide sa nama. Hmm. إن سألتم عن إلهي فهو رحمن رحيم Osjetila sam se potpuno odbačenom i nepoželjnom. I kod mene se izgubio osjećaj koji postoji kod ostale djece koja uživaju blagodati sretne porodice, pravoga oca i plemenite majke. عن كتابي Bila sam jako usamljena. Gledala sam slike naše porodice nekada iz sretnih dana u našoj Bosni, dok smo svi skupa bili za jednim stolom i dok je postojao neki red i običaj. Dok sam pored sebe imala majku i pripremljeno toplo jelo koje bi me čekalo kada bih se vraćala iz škole, a sada Sada se vraćam kući koja je prazna i tamo me gotovo niko ne čeka. Ako želim nešto da jedem, odem i kupim sebi nekakvu konzervu i to je moj ručak. book is Sama u stanu, potištena i tužna, plaćući gledam u izblijedele slike koje još uvijek svjedoče nekada sretne dane, ali i izgubljene uspomene. القرآن إن سألتم عن نبي فهو إنسان عظيم علم الناس علوما جامع دنيا ودين جامع دنيا ودين Pošto se sve to u meni već duže vrijeme kupilo, nisam mogla više da izdržim i odlučila sam se na jedan strašan korak. Taj dan dok su se moji roditelji raspravljali o tome ko će me od njih dvoje primiti, Otišla sam u obližnju apoteku i kupila sam sebi 60 tableta za spavanje, koje sam sve odjednom popila. Željela sam prestanak tegoba koje su me pratile. Željela sam kraj, pa makar taj kraj bio i surova smrt. Međutim, zaboravila sam da zaključam sobna vrata, tako da su me na vrijeme pronašli. Ali, kako rekoše doktor, da sam još samo malo duže u takvom stanju ostala, teško da bih preživjela. Zbog ovog neukusnog čina ostala sam 14 dana u bolnici. Dok sam ležela tu, u samoći, imala sam dosta vremena da razmišljam o svemu. Nije me prekidala muzika, društvo, niti ostale stvari koje čovjeku uskraćaju mogućnost da malo više razmišlja o svome životu. Razmišljala sam. Kakav je to moj život? Dokle ovako? Kako dalje? I šta mi nosi moja budućnost? Shvatila sam da jednostavno moram nešto u svome životu da promijenim, ali nisam znala tačno šta. Znala sam da sam bila dlaku od smrti, ali ipak sam dobila još jednu šansu. Znala sam i to da se za samoubistvo ide u džehennem, u Allahovu razbuktalu vatru koja je 69 puta žešća i jača od ovo svjetske vatri. Ali ipak sam to pokušala i sve mi se to vrtilo u glavi nisam znala šta da radim. Nakon što sam izašla iz bolnice, vratila sam se nazad u svoj stan kod oca. I opet samoća, prazna kuća i tuga, sve po starom. Jednoga dana sam izašla da pometem stepenice u našoj zgradi. Te stepenice su bile otvorene pa se odozdo moglo vidjeti gore. U stanu koji se nalazio ispod nas, Živjela je jedna porodica koja me je par puta savjetovala i pozivala me kod sebe na čaj. Tako dok sam mela stepenice, obučena u kratki minić, iznenada je iz tog stana izašao čovjek i slučajno je pogledao prema gore, a zatim naglo spustio svoju glavu, klimajući njome i tako izražavajući svoje nagodovanje. Shvatila sam da mu je bilo nezgodno, a i ja sam po prvi put nakon toliko vremena osjetila stid zbog svoje neprikladne nošnje. Vratila sam se u kuću i obukla drugu suknju, a zatim zavila mahramu, ne znajući ni sama kako i zašto sam je stavila na glavu, a zatim sam ponovo izašla napolje. Tada me je ugledala djevojčica od te komšinice i počela glasno da doziva svoju majku riječima. Mama, mama, hajde brzo dođe ovamo. Kada je komšinica izašla iz svoje kuće, i kada me je vidjela takvu obučenu, na licu joj se vidio osmijeh i odraz velike sreće. Ja sam se samo osmijehnula i nastavila sam da čistim stepenice. Kad sam izašla na polje ugledala me je i komšinica koja se zvala Emina, a koja je uvijek od mene okretala glavu. Bila je malo udaljena od mene zajedno sa svojom kćerkom i gledala me je čudno, prilazeći mi polahko. Kada je stala ispred mene, samo je raširila svoje ruke prema meni i zagrljela me čvrsto, lijući suze, suze radosnice. Ja sam samo izgubljeno stajala i u prvom momentu nisam znala šta se dešava. Ali šta god da je, napokon sam osjetila neku ljubav i toplinu koju nisam osjetila od kako sam napustila našu Bosnu. Onda smo zajedno sjele i počele smo da razgovaramo. Pričale smo satima. Ona mi je pričala o islamu, dužnostima i o svemu onome što bi trebao jedan musliman da zna. Ustav mi je uvijek govorila. Znaj da te primam u svoju kuću kao svoju kćerku. Moje si djeci sestra i uvijek si nam dobro došla. Dođi kod nas, jedi i budi sa nama što češće možeš, jer znamo da si uvijek sama. To me je toliko pogodilo da sam počela da plačim. Čini mi se kao nikada do tada ali osjećala sam i veliku radost, neku sigurnost i smiraj u sebi. A moj otac, moj otac kad me je ugledao sa mahramom, počeo je da se grohotom smije i onda je rekao. <laughs> Dobar vic. Ja sam mu tada rekla kako se ne šalim i kako od sada želim jednim takvim islamskim životom da živim, dok je on samo neprestano u mene gledao i smijao se. Ušla sam u svoju sobu i počela da derim sve one kjafirske slike i postare sa svojih zidova. Od svoga džeparca sam sebi počela da kupujem islamske slike, sržade i poneku mahramu i dugu suknju. Kada je moj otac vidio da se njegova kćerka ne šali, počeo je da mi prijeti. Rekao je da ga ne interesuje kako ću da živim kada odem iz njegovog stana, ali u njegovom stanu neću moći tako da živim. U toku cijeloga svoga života imala sam nemoguće veliki strah od svoga oca. Ali tada se, u tom momentu, neka hrabrost i snaga probudila u meni, tako da sam mu se suprostavila, rekavši da ako ne mogu u njegovom stanu ovako da živim, ja ću izaći iz njega. A on mi je na to ljutito rekao. Onda se pakuj i izlazi van. Pošla sam da se pakujem, a on mi je cijelo vrijeme prijetio, galamio i malo je falilo da me izudara. Ja sam mu rekla da mu ništa ne vrijedi i da ću tako da nastavi. Onda sam ga upitala kako mu može biti draže da me vidi polugolu nego pristojno obučeno. Kako više voli da me pusti u diskoteku nego u džamiju. On mi je na to ljutito i povišenim glasom odgovorio kako ne želi da čuje da sam više ikada bila u džamiji. Bilo mi je jako teško, ali ipak nisam otišla iz stana. Odlučila sam da saburam koliko je to više moguće. I nastavila sam sa svojim učenjem islama. Počela sam da čitam islamske knjige, napisane na njemačkom jeziku, i da slušam audio kasete koje mi je Emina i njena porodica pokušavala da nabavi u što većem broju. Ja sam ih jednostavno gutala i nisam vjerovala kakva smo samo kriva ubjeđenja o svojoj vjeri imali i kako smo samo malo o njoj znali, a kako je ona lijepa. أياتها الصحراء قولي قولي خبرينا خبرينا عن خيول تسبق البرق رعبا حدثينا حدثينا أياتها الصحراء قولي قولي خبرينا خبرينا عن خيول تسبق البرق رعبا حدثينا حدثينا Kako bih šta naučila, tako sam odmah počela to i u praksu da sprovodim. Saznala sam da je svaki dodir sa alkoholom zabranjen, pa čak i donijeti ga nekome ili ga nekome kupiti. Jednoga dana je moj otac u stanu imao društvo i oni su pili, slušali muziku i igrali karte. Tada me je moj otac iz dnevne sobe par puta glasno pozvao, a ja se nisam odazivala, što je za njega bilo neobično jer bih se inače na svaki njegov poziv odmah odazvala i dotrčala. Kada je vidio da ne dolazim, otvorio je naglo vrata moje sobe i zatekao me u namazu. Stao je i gledao, a ja sam u međuvremenu predala selam. U njegovoj ruci je bila prazna flaša pive, a on se počeo smijati i dovikivati svoje društvo. Evo hađince, u sobi je klanja, zato je nema. Grohotom su se smijali. Zmirano sam ustala i pitala ga šta želi. A on mi je rekao da hoće da mu donesem još pivi. Na što sam mu ja odgovorila kako mu ja to ne mogu donijeti. Stajao je zapanjeno i u mene gledao, kao i njegovo cijelo društvo. Kako to ne možeš? Upita. Meni je zabranjeno da ti alkohol donosim, jer je to uzvišeni Allah strogo zabranio, odgovorila sam. Onda je počeo da galami i raspravlja, dok sam ja ponavljala samo isto. Ne mogu, jer ja klanjam, a namaz ne ide sa haramom. Sve drugo ću ti donijeti, ali haram ne. Napokon je otišao i sam ga sebi donio, iako je bio jako ljud. U školi mi tada također nije bilo puno bolje. Neke od mojih prijateljica su me poštivale čak i više nego prije, a neki od njih su mi redovno skidale mahramu sa glave, smijale se i pljuvale po meni, a ja sam na sve to saburala i trpjela. Htjela sam da saburam i da im primjerom pokažem da sam se u istinu promijenila. Ne bili i one došle pamet. Kao što rekao, počela sam redovno da klanjam namaz, kao i da praktikujem mnoge druge stvari vezane za islam. Odlazila bih redovno sa Eminom i njenom porodicom u obližnju džamiju, Međutim, moj otac je jednoga dana došao kući jako ljud i kad sam se vratila iz džamije, počeo je na mene da galami. Neko mu je vjerovatno rekao da se ja u džamiji viđam i družim sa djevojkama koje su bile Turkinje. A moj otac jednostavno, bez ikakvog razloga, nije podnosio ljude turskog porijekla. Prijetio mi je da će me izudarati ako ikada više čuje da sam pričala sa tim, kako on reče, Turcima ili čak da sam bila kod njih. Još mi je rekao. Ako ih toliko voliš, onda idi kod njih i ne vraćaj se više. Počeo je da psuje sve redom. Estakvirula. Da mi prijeti i na kraju mi je rekao tako teške i ružne riječi. Ja sam taj koji te hrani, ja zarađujem za tebe, ne pada ti sa neba. Nakon ovoga sam nazvala svoju majku i rekla sam joj kako imam problema sa ocem i kako moram kod nje da se selim. Moja majka još uvijek nije znala da sam se ja pokrila i da sam otpočela jedan novi život. Ona me je upitala zbog čega imam problema sa ocem, a ja sam joj odgovorila. Mama, ja sam sada pokrivena, ja sada nosim mahram. Nekoliko sekundi se nije čuo nikakav glas i onda je odjednom počela da galani. Pa ti nisi normalna, pa ti si poludla. Šta će moje društvo reći, šta će tvoje društvo reći? Skidaj to odmah sa glave i nemoj slučajno da s takva došla meni. إن سألتم عن إلهي فهو رحمن رحيم أنزل الشرع حنيفا رحمة للعالمين رحمة للعالمين Spustila sam slušalicu i odlučila se da odem pokrivena kod nje. ma šta se god desilo. Ispričala sam joj kako sam se na to odlučila, ali ona je uporno tvrdila da su mi ti Turci napravili sihr, kako bi me za nekoga svoga udali i druge besmislene i neistinite stvari. Primila me je kod sebe, ali me se stidjela. Nije izlazila sa mnom u javnost i krila me je od svoga društva. Kao što sam već spomenula, ona je živjela sa Nijemcem kojeg sam ja molila da kuca na vrata prije nego li uđe u sobu, jer možda nisam propisno obučena i da me ne bi takvu zatekao. Mislim da sam mu samo dala savjet kako treba da uleti u sobu i tako me ugleda bez mahrami. Primijetila sam to, pa sam čak spavala pokrivena u hidžabu, jer njemu je bila želja da vidi šta ja to u stvari krije. Molila sam ga da ne hoda u obući po stanu, jer ja moram tu da klanjam, a on mi je odgovarao. Ovo je Njemačka i živjet ćemo po našem životnom stilu, a kad odemo u Bosnu, onda ćemo se izuvat. A ja? Ja sam bila prinuđena da saburam. Majka je bila uporna u tome da me vodi psihijatrima na liječenje. Govorila je kako sam poremećena od razvoda braka i da sam već jednom samoubistvo pokušala, tako da sam neuračunljiva. Njoj bi bilo draže da sam luda, nego pokrivena. Eh, moja majka. Mother, father, sister, brother, why are you so silent now? Mother, father, sister, brother, why are you so quiet now? I remember where we played on the green fields round our house. Dugo vremena sam trpjela poniženja koja su dolazila s njihove strane. I redovno bih provodila najveći dio svoga vremena u namazu, plačući i moleći milostivog Allaha da mi nekada u budućnosti podari hajirli muža koji će se pridržavati Islama, te da mi podari djecu koju ću islamski odgajati, baš onako kako to Allah naređuje. Svaku noć na seđbi natapala bih svoju mahramu suzama, moleći svemogućeg Allaha da mi pomogne i da mi podari izlaz iz teške situacije u kojoj sam se nalazio. Živjela bih pomalo kod majke a zatim bih se na neko vrijeme preselila kod oca i to je bio moj život. Stalno bih se selila i plakala. Otac mi je ukinuo sav džeparac, tako da uopšte nisam imala novca i kada bih ga upitala zašto, odgovorio bi. Ako ćeš sebi kupovat normalnu garderobu, dobit ćeš novac. A za te mantile, mahrame, ja ti ih ne dam. Snalazi se kako znaš i umiješ. Imala sam samo dvije, tri suknje nekoliko dužih košulja i tri mahrame koje sam dobila na poklon od Emine. Emina i njezin čovjek su to primijetili i na moje iznenađenje oni su mi za Bajram kupili nekoliko mantila i mahrama i dali mi ih kao poklon. Radosna što sam kao hediju dobila islamsku nošnju koja mi je bila jako neophodna. Ali u isto vrijeme i tužna što sam dočekala da mi je neko drugi, a ne moji roditelji kupe. Plakala sam i osjećala neopisivu tegobu u svojim prsima. Tako su mi prolazili dani puni tuge, bola i problema sa mojom porodicom, a u isto vrijeme, sa druge strane, osjećala sam potpuno zadovoljstvo i neku toplinu družeći se i boraveći sa Emininom porodicom. Jednoga dana sam otišla da obiđem jednu staru komšinicu iz Bosne, a koja je bila jako bolesna. Ona mi je kazala kako poznaje jednog mladića, koji je jako pobožan i da je on, kako se u narodu kaže, kao stvoren za mene. Ja sam joj ljubazno objasnila kako ja ne smijem imati momka onako kako to većina današnjih djevojaka praktikuje, a na udaju ne smijem još ni da pomišljam, znajući kako bi na to moji roditelji reagovali. Međutim, ona je bila jako uporna i insistirala je da ga upozna, tako da sam napokon pristala. I došlo je do našeg susreta. Otvorila su se vrata i pojavio se mladić u mantilu i bijeloj kapici na glavi, a lice mu je krasila brada. Ušao je sa svojom majkom koja je također bila pokrivena i nazvali su mi selam a zatim smo otpočeli razgovor. Pričali smo satima o islamu, o njegovim naredbama i zabranama, o drugovima Allahovog poslanika, alihi selam, i svemu ostalom. Izgledalo je tako kao da smo se godinama poznavali. Nakon određenog vremenskog perioda me je upitao da li se želim za njega udati. Ja sam na trenutak ostala bez daha i gledala sam u njega ukučenog pogleda, iznenađena onim što sam čula. Ja se ne smijem udati. Moj otac bi me ubio. Odgovorila sam, a zatim mi je rekao. Ako ti to želiš, Allah će ti inša olakšati i daće ti izlaz. Međutim, ovoga puta se sve završilo na ovome. Ja sam nakon ovog razgovora danima razmišljala o njegovoj ponudi. Pa on ima islamsku porodicu. To je ono što sam dugo željela. Šta sad da radi? Gotovo da sam samo razmišljala o ovome. Ni sama ne znam kako sam se odlučila na taj korak. Ali ipak desilo se. Imam tog džemata mi je rekao kako mi on u mojoj situaciji u kojoj se nalazim sa mojim roditeljima koji nisu poštivali načela islama može biti staratelj kako bi se ispoštovalo i to pravilo u islamu i kako bi moj brak bio validan. I nakon nepunih mjesec dana udala sam se za njega, a zatim smo napustili Njemačku i preselili se u Bosnu. U Bosni smo nailazili na velika iskušenja, od kojih su bila i neimaština, tako da je život bio jako težak. Ali ono što je najbitnije, moje srce je bilo smireno i bila sam jako sretna. Mogla sam da klanjam, a da se ne krije. Jednostavno, mogla sam slobodno da živim islam. Nakon četiri godine boravka u Bosni, uspjeli smo otići za Ameriku sa svojih troje djece, dva sina i jednom kćerkicom, gdje se i sada nalazimo, ali u isto vrijeme sa velikom željom i nadom da se što prije vratimo u našu dragu Bosnu. Svoje roditelje više nikada nisam vidjela. S majkom sam imala kontakt pismima i telefonu, a otac nije htio punih pet godina za mene da čuje. Prije par mjeseci se hvala Allahu pomirio sam mu. ali ipak još uvijek ne postoji prilika da ga vidim, dok se ako Bog da u Bosnu ne vrati. Tako je eto proteklo i sedam godina od kako hvala Allahu uživam blagodati Islama. Sretna sam i ne bih nikada ni zašta na svijetu pristala da se vratim prijašnjem načinu života. Mnogi me pitaju da li se kajem zbog toga što sam se tako mlada udala, a moj odgovor je i kada bih se stotinu puta unazad vratila, uvijek bih učinila isto. Cijena je bila da izgubim kontakt sa svom svojom porodicom. I dan danas se vidjeli nismo skoro šest godina. Ali Allahovom voljom nadam se da ćemo se ubrzo vidjeti. Naravno, neće to više nikada biti onaj zajednički susret sa mojom porodicom kada smo svi skupa za jednim stolom sjedjeli jer smo sada svi po svijetu raštrkani, a i moji roditelji su razvedeni. Tako da je to i dalje jedna bolna tačka za mene. Ali vjera u svemogućeg Allaha i shvatanje da je ovaj život jako kratak, a da nakon njega, inša Allah, dolazi vječni džennet za kojim vjernička srca žude i kojem se nadaju, daju mi snagu da idem dalje. رعبا حدثينا حدثينا Mother, father, sister, brother, why are you so silent now? Hvala milostivom Allahu što mi se smilovao i uputio me na pravi put. Molim ga, uzvišenog, da mojoj sestri Emini i njenoj porodici podari džennet i neka se smiluje mojim roditeljima i uputi ih na pravi put. Neka se smiluje mnogoj našoj omladini danas u Bosni i širom svijetu. Neka nam ujedini naša srca na istinu i otvori naše oči, jer ih imamo, ali mnogi s njima istinu ne prepoznaju. Sve dok to On, uzvišeni, sve milostivi, ne odredi. Amin. Mother, father, sister, brother, won't you remember me? If it's true what they're saying, if they took you, why not me? ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم Gospodaru naš, uvedi ih u edenske vrtove koje si im obećao. I pretke njihove, i žene njihove, i potomstvo njihovo, one koji su bili dobri. Ti si uistinu silan i mudar. I poštedi ih kazne zbog ružnih dijela. jer koga ti toga dana poštediš kazne zbog ružnih dijela, ti si mu se smilovao, a to će zaista veliki uspjeti. Često mi je govorio, brate moj, to je pravi put. Sve ostalo mimo Islama je zavod i neće čovjeka učiniti sretnim i zadovoljnim na ovom, a pogotovo ne na onom vječnom svijetu. Prepustimo sada našem bratu, neka nam on ispriča svoju priču. Ja, Armin Lišančić, sin Asimov, majke Adile, Rođen u Kotor Varušu 12. aprila 1975. godine, pokušat ću uz Allahovu pomoć da vam ispričam svoj put do istine, a sve sa ciljem kako bi i vi, kojima je uzvišeni Allah podario razum, uzeli pouku. Od malih nogu učili su me da sam musliman i da vjerujem u Boga. Osoba koja me je tome učila i koja je sa mnom najviše o tome razgovarala bila je moja draga majka. Ponekada bih i postio. Išao u džamiju mjesec Ramazanom i to je uglavnom bilo sve što sam prakticirao od naše uzvišene vjere. Pred sami rat u Bosni posjećivao sam džamiju malo češće. Međutim, to je još uvijek bilo jako slabo i nedovoljno u odnosu na ono s čime nas je naš gospodar plemeniti koji nam je sve što nam je potrebno za život na ovom svijetu podario, s čime nas je On uzvišeni zadužio. Nažalost, to je bilo moje razumijevanje Islama od malih nogu, koje me je pratilo do moga sazrijevanja, a svakako da ono nije bilo potpuno. Započeo je rat u našoj domovini Bosni i Hercegovini. Počela je borba za državu, borba za naš narod i na kraju krajeva borba za islam zbog kojeg smo i bili napadnuti. الشارع مهجور تعول فيه الريح تتوجع آمدة وتنوح مصابيح تتوجع آمدة وتنوح مصابيح وتظل الطفلة راشة حتى الفجر حتى يخب الإعصار ولا أحد يدري وتظل الطفلة راشة حتى الفجر حتى يخب الإعصار ولا أحد يدري في منعم Još tada sam djelimično uvidio zbog čega nam se sve ovo dešava i gdje nam je istinski spas. Ali još uvijek nisam bio dovoljno jak da se okrenem istini koja je bila svuda oko nas i koju su svjedočili hrabri muđahidi, ulažući čak i svoje živote u temelje naše vjere i domovine. Ali ja, još uvijek slab da sam sebi kažem ne, kada su u pitanju razni poroci kao što je marihuana, alkohol i druge zabranjene stvari, koje je uzvišeni Allah strogo zabranio zbog našega dobra, a koje su tada bile sastavni dio moga života, ostajem u tami pored jasnoga svjetla koje je ukazivalo na pravi put, a koje nije bilo primjećeno samo od strane onih koji ga nisu željeli. Nažalost, od te namarne skupine bio sam tada i ja. Nakon završetka rata 1995. godine dolazim u Sanski most i tu se nastanjujem, gdje ostajem sve do dan danas. Iako je krvavom ratu došao kraj i iako je svjetlo slobode obasjalo sela i gradove naše prelijepe Bosne, nažalost, ja sam još uvijek bio zaslijepljen lažnim užitcima koji su me svakodnevno upropaštavali i dovodili u jednu beznažnu i bezizlaznu situaciju u kojoj se nije nadzirao sretan kraj. Prokliti šeitan mi je uljepšavao alkohol, drogu, blud i druge nemoralne radnje, tako da nisam imao nikakvih uzvišenih ciljeva niti težnji, osim da zadovoljim svoje strasti koje se zadovoljiti ne mogu izuzev u vječnom džennetu kojeg je uzvišeni Allah pripremio i obećao svojim bogobojaznim robovima koji se budu klonili svega onoga što je on uzvišeni zabranio, a za kojeg on uzvišeni opisujući ga kaže. I njih će Allah strahote toga dana sačuvati i blaženstvo i radost im darovati i džennetom i svilom ih za ono što su trpjeli nagraditi. Naslonjeni na divanima, oni u njemu ni mraz, ni žegu neće osjetiti i blizu će im hladovina njegova biti, a plodovi njegovi će im na dohvat ruke stajati. Služit će ih iz srebrenih posuda i čaša prozirnih, prozirnih od srebra, čiju će veličinu prema željama njihovim odrediti. U njemu će iz čaše piće imbirom začinjeno piti sa izvora u džennetu koji će se sel sebi uzvati. Služit će ih vječno mlada posluga, da ih vidiš. Pomislio bi da su biser prosuti. I kud god pogledaš, vidjet ćeš udobnost i carstvo prostrano. Na njima će biti odijela od tanke zelene svile i od teške svile. Nakićeni rukvicama od srebra i da će im gospodar njihov da piju čisto piće. To vam je nagrada Vaš trud je dostojan blagodarnosti. Moj stariji brat koji nije živio sa mnom u Sanskom mostu, a koji me je često posjećivao, imao je problema sa džinima, nama nevidljivim svijetom kojeg je uzvišeni Allah stvorio kao što je stvorio i nas ljude, iz jednog jednostavnog razloga kako i on sam uzvišeni u svojoj plemenitoj knjizi Kur'anu kaže Džinove i ljude sam stvorio samo zato da mi se klanjaju. Često mi je pričao šta mu se sve dešavalo od strane džina i kakve je sve psihičke i fizičke probleme tada imao. On je isto tako nekada, kao i ja, bio daleko od Allahove jedino priznate vjere Islama, pa ga je uzvišeni Allah uputio na pravi put i počastio ga Islamom, tako da je sada osoba koja živi jedan harmoničan i sretan život i koja je na principima Islama zasnovala jednu sretnu, porodicu. Često mi je govorio Brate moj, to je pravi put. Sve ostalo mimo islama je zabluda i neće čovjeka učiniti sretnim ni zadovoljnim na ovom, a pogotovo ne na onom vječnom svijetu. Dok mi je govorio ove riječi, ja sam ga pažljivo slušao, ali nakon što bi završio, ja bih opet nastavio po svome. Međutim, Uvijek sam jednim dijelom težio ka vjeri, pa čak i u situacijama dok sam se opijao i nalazio u polusvjesnom stanju, prouzrokovanom uzimanjem marihuane i alkohola. Sjećam se dobro kad smo se jednom prilikom ja i moji tadašnji prijatelji, pijani i nadrogirani, počeli raspravljati o braći, o momcima koji su do jučer živjeli životom koji je daleko od islama, a koji su se pokajali za nedjela koja su činili i otpočeli jedan novi život, pa bi neko od mojih tadašnjih prijatelja kazao. Ma oni su frcli, vidi jesu pukli. Međutim, ja sam se uvijek stavljao na stranu braće demantujući tako ove netačne konstatacije koje su im prišivali, a od kojih su oni bili potpuno čisti. Sve ovo sam radio jer sam i tada osjećao da su to mladići i djevojke koji su se iskreno pokajali Allahu Đelešanuhu, želeći s time samo njegovo potpuno zadovoljstvo i ništa više. عندنا التربيع الكرم لكم والكرم ما يضيع عند قوم تحاموا على دينها الكرم لكم والكرم ما يضيع عند قوم تحاموا على Sjećam se mjeseca Ramazana 2001. godine, kada sam pokušao postiti i ponekad namaz klanjati. Ali nažalost, sve je trajalo samo nekoliko dana i prokliti šeitan me je uspio nagovoriti kako ja to ne mogu podnijeti. I tada je mene, prije nego li ikoga napustio ovaj plemeniti gost, Mubarek mjesec Ramazan. A ja, ja sam se po još koji put vratio iz svjetla u tamu, iz mjeseca milosti Ramazana u tamu i gorčinu, alkohola i drugih zala. I tako iz dana u dan sve dok se jednog ljetnog dana nisam napio do te mjere da sam jednostavno ostao bez svijesti. Tada mi je već bilo dosta i tada sam se zarekao da više nikada ni kap alkohola neće ući u moja usta. Uzvišeni Allah, čija je milost neograničena i beskrajna, ubrzo mi je omogućio pa sam imao priliku da se više susrećem i družim sa mladićima koji su prakticirali vjeru i oni su mi pričali o islamu, trudeći se da me izbave iz mraka na svjetlo, a ja sam ih sve radije i radije slušao. Milostivi, samilosni, uzvišeni i gordi, uklonuo je koprenu sa moga srca i mojih očiju, tako da sam shvatio da ovaj svijet, koliko god da je privlačan i koliko god da traje, ima svoj kraj. Vidio sam da mi dani prolaze bez ikakvog cilja, i da moja duša osjeća veliko nezadovoljstvo i prazninu koju nije u stanju ništa drugo da ispuni osim islam, koji je došao da izvede ljude iz robovanja ljudima u robovanje gospodaru ljudi. 2002. godina Predamnom se ponovo nalazio mjesec Allahove milosti i oprosta. Mjesec Mubarek Ramazan. Ali, hvala uzvišenom Allahu Ovoga puta sam čvrsto odlučio da se ne poigravam sa uputom koju sam osjećao da mi dolazi od moga stvoritelja. Allahu akbar. Pao sam na seđdu. Zamolivši onoga koji je nebesa bez tubova postavio i smjenu noći i dana odredio da me uputi na pravi put, na put sretnih i zadovoljnih kako na ovom, tako i na onom vječnom svijetu. I primljena je moja dova. Okrenula se nova stranica moga života. Osjećao sam se kao da sam po drugi put rođen. Pronašao sam ono što sam godinama u pogrešnim stvarima, u alkoholu i drogi tražio. Našao sam islam. Razninu u mojoj duši je ispunila tevba, pokajanje Allahu Đelešanu čiju je iskrenost u vrlo kratkom vremenskom periodu posvjedočilo i pet vakat namaza. Dragi moj brate, poštovana sestra. ti koji si još uvijek daleko od ove plemenite vjere, ti koji zavaravaš svoju dušu lažnim užitcima i nadama. Poslušaj sada riječi milostivog Allaha koji tebi, pored svega što si do sada zgriješio, oprost nudi. Subhanallah, slavljen neka je Allah koji nam je istinu dostavio rekavši. Ali onima koji se pokaju i dobra djela čine, Allah će njihova hrđava djela u dobra promijeniti A Allah prašta i samilostan je. A onaj ko se bude pokajao i dobra djela činio, on se u istinu Allahu iskreno vratio. عندنا كربي الكرم اليكم والكرم ما يضيع عند قوم انتحاموا على دينها الكرم عليكم والكرم ما يضيع عند قوم From those around I hear a cry a muffled sob, a hopeless sigh I hear their footsteps leaving slow And then I know my soul Iako se ovaj materijal zove bosanski pokajnici i samim tim bi trebao da tretira osobe koje su bosanskog porijekla, mi smo se ipak odlučili da napravimo jedan izuzetak i da u ovaj materijal uvrstimo i pokajanje osoba koje su rođene i živjele u Hrvatskoj.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 Eto, tako Allah one koji ne vjeruju bez podrške ostavi. and meet with its eternal fate. Pa poslušajmo sada njihovu priču koju su nam sami ispričali. At last it comes to heaven or hell The signs which now do not delay Come on my brothers Rođena sam i odrasla u jednom malom primorskom selu u blizini Šibenika. Moji roditelji su bili dosta siromašni i kao najstarije dijete u porodici već od djetinstva sam imala dosta obaveza, a već u 16. godini počela sam da radim kako bih pomagala roditeljima u izdržavanju porodice. Moji roditelji su bili pravoslavci, ali nisu bili zaslijepljeni crkvom i njenom politikom, tako da su nas odgajali na jedan, ako se može reći, prilično pozitivan način, učeći nas da budemo iskreni, pošteni, da pomažemo ljudima koliko smo u mogućnosti i da svakoga poštujemo. Stoga, ni moja udaja u 18. godini za mladića koji je bio katolik nije im predstavljala problem pošto je on u to vrijeme radio u Austriji. Odmah nakon udaje sam i ja sa njim otišla tamo i za mene je to bila neka vrsta spasa, jer nisam voljela sredinu u kojoj sam živjela i radila. Za te ljude koji su živjeli tu, za njih sam bila samo jedna glupa seljanka, jer moji roditelji nisu bili u mogućnosti da me školuju i to je bio razlog zbog kojeg su na mene tako gledali. Nakon prve godine braka rodila sam sina, a ubrzo nakon toga stigla nam je ponuda od rođaka moga muža da idemo za Ameriku što smo i prihvatili. Godina za godinom i polahko se počeo ostvarivati američki san. Prostrana kuća, dobro auto, novac na banci i druge stvari koje bi većina ljudi poželjela da ima. U međuvremenu sam rodila i drugog sina i na izgled smo bili sretna porodica. Ali samo na izgled, jer u suštini sve je to bilo nekako vještački i nisam osjećala gotovo nikako zadovoljstvo u svojoj duši. Moj brak također nije bio ni blizu jednog sretnog braka, jer smo moj muž i ja bili dosta različite osobe. On je za razliku od mene bio više povučena osoba i volio je smiren i porodičan život, dok sam ja s druge strane voljela društvo, izlaske u restorane, plesove, lijepu garderobu i šminku, što njemu očito nije nikako odgovaralo. Shvatila sam da novac i druge materijalne stvari nisu ono što donosi smirenost, sreću i istinsko zadovoljstvo za kojim svaka duša teži. Osjećala sam se ponekad kao robot koji radi programirano, bez ikakvog cilja i slasti i postajala sam vremenom umorna od svega. Vjerovala sam da postoji nešto bolje, ali tada još uvijek nisam znala šta. Niti sam, nažalost, imala puno vremena da razmišljam o tome, jer sam bila preokupirana svim svojim obavezama koje sam imala. وغابت مزاعم ووعود والشعارات كلها سقطت في الأرض وغابت حناجر ووعود U to vrijeme sam radila u jednom restoranu kao kuharica i sa mnom je tu radilo par Arapa muslimana. Počeo je mjesec Ramazan i oni su mi tada objasnili kako oni od početka pa do kraja dana, tačnije od sabaha do akšama, ne smiju jesti niti piti, jer je takav propis njihovog posta. Donekle sam ih mogla razumjeti da ne jedu, ali da ne piju. I to po onakvoj vrućini, radeći u kuhinji, to jednostavno nisam mogla nikako da shvatim i pitala sam ih kako mogu to da izdrži i šta je to što im ulijeva snagu i volju, pa su u stanju to da primijene. Odgovor je bio jako kratak. Allah, svemoćni i mudri, u kojeg vjerujemo i kome se pokoravamo. يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم Ja sam također vjerovala da postoji Bog, ali zbog zaslijepljenosti ovim svijetom nisam mogla razumjeti njihova odricanja od alkohola, svinskog mesa i drugih stvari koje je islam strogo zabranio. Uskoro nakon toga počela sam da radim u jednoj agenciji za prodaju i kupovinu kuća, gdje je također radio jedan Arab musliman. Vremenom sam primijetila da on u određeno vrijeme redovno ide obavljati molitvu i način na koji je to on radio ponukao me je na razmišljanje. Primijetila sam na njegovom ponašanju nekakvu čudnu smirenost i opuštenost, a pogotovo kad bi obavljao molitvu. Izgledao je kao da je potpuno isključen iz svega onoga što se oko njega dešava. Sve više sam se pitala šta je u stvari to, odakle dolazi i kako može postići takvu smirenost i staloženost. I odgovori su mi ubrzo počeli sami da dolaze. Poslom sam otišla u obilazak jedne zgrade, u kojoj sam srela za mene do tada veoma čudne ljude. Još čudnije od onih koji su radili u restoranu, a i od onog čovjeka koji je radio u agenciji. U prvi mah nisam bila sigurna da li se ti ljudi sele ili useljavaju, jer skoro da nisu imali nikakvog namještaja u kući. A potom su mi objasnili kako je to način na koji oni žive – bio je to jedan skroman način života. Za mene u najmanju ruku neobičan. Tu sam upoznala jednu muslimanku, koja je porijeklom bila švicarka, a koja je prije mnogo godina prihvatila islam. Iz razgovora s njom shvatila sam da se radi o veoma obrazovanoj osobi, koja je prije islama imala dobar posao i vjerovatno puno bolji ovo svjetski život nego što ga imam ja sada i pitala sam se – šta je to zbog čega je ona sve to ostavila. Počela sam da je ispitujem i na svako moje pitanje dobijala sam takav odgovor poslije kojeg nije bilo nejasnoća niti podpitanja. Ono što mi je ona govorila o islamu, ja sam to vidjela i na njihovim primjerima, kao i u njihovom svakodnevnom životu. U zgradi u kojoj su živjeli bilo je također i djeci, ali ta djeca su bila drugačija od ostale. Njihova lica su nekako bila drugačija od one ostale djece koju sam inače viđala. Upoznala sam još jednu muslimanku, Amerikanku, koja je inače bila profesorica engleskog jezika, a koja je poticala iz veoma bogate i ugledne porodice. Ona je također ostavila, to jest odrekla se mnogih dunjalučkih prolaznih uživanja i sada živi veoma skroman, ali sretan život. Prije sam imala bogatstvo i nekakav ugled kod ljudi i mogla sam sebi priuštiti što god sam htjela. Ali nisam imala mir u duši. Više ne živim u velikoj kući, ne posjedujem više skupocjeni namještaj niti neku udobno i skupo auto. Nemam više novaca na banci, ali sad imam mir u duši i znam da je ovo istina i jedino potpuno zadovoljstvo. Hvala gospodaru svjetova koji me iz tame na svjetlo izveo. Govorila mi je ona. I zaista, što sam više saznavala o islamu, bilo je kao kada se slijepcu, nakon dugog boravka u slijepilu vrati vid. I odlučila sam da postanem i ja musliman. الله أكبر الله أكبر Izgovorila sam dva أشهد šehadeta. أن لا إله Izgovorila sam إلا riječi koje الله. čovjeka uvode u islam, kazala sam. أشهد أن لا أشهد أن وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن Svjedočim da nema drugog istinskog božanstva osim Allaha i svjedočim da je Muhammed a.s. Božji rob i Božji poslanik. Od momenta kad sam izgovorila šehadet, osjećala sam se kao da je nekakav ogroman teret spao sa mene i nije me toliko zanimalo kako će moji reagovati. Kako im sada sve to objasniti? Jer sam konačno pronašla svoj mir i spas za kojim sam godinama tragala i prvi put u svome životu sam osjetila istinsko zadovoljstvo u duši. Vratila sam se kući kao druga osoba, ali s vremenom je i moj muž primijetio promjene na meni. Počela sam se drugčije oblačiti, baš onako kako je on to želio. Prestala sam se šminkati i takva izlaziti van. Više sam vremena provodila u kući sa porodicom i nastojala sam da se prema njima što bolje odnosim. Moj muž me nije ništa ispitivao i jednostavno je bio sretan što konačno postajem onakva žena kakvu je on u stvari želio. Međutim, došla su i prva iskušenja. U mojoj kući se i dalje nalazio alkohol, svinjsko meso, i morala sam se kritika da bih namaz obavljala. A ono što je počelo najviše da me muči i proganja, jeste da sam živjela s mužem koji nije bio musliman. Pritisak je bivao sve jači i jači i grizla me je savjest, jer sam sve više imala osjećaj kao da se izigravam sa Allahovom vjerom i bojala sam se da će mi možda zbog toga uzvišeni Allah oduzeti ono što mi je podario a i sama pomisao na povratak starom načinu života bila je više nego grozna. Jednoga dana sam plačući otišla kod jedne sestre i rekla sam joj da više ne mogu ovako i da ne znam šta da radim. Odgovorila mi je kako trebam redovno da činim dovu Allahu Đelešanuhu i da ujedno svome mužu počnem polahko da pričam o islamu. Tako sam i učinila. Počela sam mu pomalo pričati o ljudima koje sam upoznala o načinu njihovog života i o zadovoljstvu koje sam primijetila na njihovim licima. Međutim, na sve ovo on uopšte nije reagovao, nego bi me samo saslušao i to bi bilo sve. Ostavila bih ga jedno izvjesno vrijeme ne spominjući mu više ništa o islamu, pa bih onda, čekajući povoljan moment, počela opet da mu govorim o ljepotama islama. Ali nisam vidjela priželjkivanu reakciju s njegove strane, što me je još više počelo da muči. Jednoga dana sam odlučila da mu kažem istinu. Prvo sam ga upitala, da li bi ti ikada primio islam? Na što je on brzo odgovorio, ne, ne bih to nikada uradio. U tom momentu mi je bilo jako teško, ali sam mu rekla da bih ga ja primila, jer sam shvatila da je to jedina istinska vjera i da samo tako mogu biti sretna i zadovoljna. Objasnila sam mu neka pravila islama. Između ostalog, objasnila sam mu da ja kao muslimanka ne mogu živjeti s nemuslimanom i dala sam mu rok od tri dana da dobro razmisli i odluči. Bilo mi je zaista teško jer toliko godina braka je već bilo iza nas, a osim toga i djeca su bila tu. Ali, elhamdulillah, bila sam svjesna da je Allahovo zadovoljstvo najpreće i da se ne može ni sa čim porediti. Tih dana sam mnogo plakala i molila sam milostivog Allaha da uputi i moga muža na pravi put. أنت يا طفل وحدك اليوم في الساح فأين الأنساب أين العهود أين الأنساب أين العهود Nakon tri dana pristao je da odemo kod one sestre i njenog muža kod kojih sam i ja primila islam. Sestra i ja smo ostale u kuhinji, a on je otišao s njenim mužem u drugu sobu. Sjećam se samo da mi je u tim momentima sestra Rašida nešto pričala, ali ja jednostavno nisam bila u stanju da je pratim i da slušam ono što mi je govorila. Moje misli su bile u drugoj sobi. Šta će biti s mojim mužem? Da li će ga milostivi Allah uputiti na pravi put? Samo sam o tome razmišljala. Sestra je primijetila moju odsutnost i zabrinutost, pa me je blago pomilovala po ruci, rekavši. Ne brini, sestro draga, Allah je milostiv i vidjet ćeš, piće ako Bog da sve u redu. Sa velikom dozom sumnje sam pokušavala da vjerujem da će zaista sve biti dobro. Ali me je sve više hvatala panika i moj pogled je bio prikovan za vrata, a u dubinama mene su odzvanjale ove riječi. Hoće li se moj muž pojaviti nasmijana ili tužna lica? Vrijeme kao da je bilo stalo. Svaka minuta mi je bila kao godina. I konačno začuh glas brata koji je najavljivao njihov izlazak iz sobe. Ukočila sam se. I srce mi je počelo ubrzano da kuca. Suze su potekle iz moje lice. Otvorila su se vrata i ugledala sam svoga muža nasmijana lica. Moj muž je izjavio šehadet. Moj muž je prihvatio islam. Allahu akbar. Allah je najveći. Ono što sam tada osjećala jednostavno se ne može opisati riječi. Bila sam najsretnija žena na svijetu. Vratili smo se kući, okupali se i započeli smo čišćenje naše kuće. Pošto je bilo dosta alkohola u kući, moj muž mi je u prvi mah predložio da ga damo njegovom bratu, ali sam mu rekla da ono što je zabranjeno za nas, zabranjeno je i za ostale ljude, bez obzira praktikovali oni islam ili ne. Onda smo sav alkohol prosuli u WC a zatim smo pobacali svu hranu koja je u sebi imala svinjetine. Hvala milostivom Allahu, naša je kuća bila konačno čista. الذي تبعث فينا نشوة المشتاق تجمعنا أحبة بالأهل والرفاق تغمرنا برحمة كالمنبع الدفاق فدأبنا تزاور للناس فيه من ربنا الخلاق أنت الذي تبعث فينا نشوة المشتاق يا عين يا هدية من ربنا الخلاق أنت الذي تبعث فينا نشوة المشتاق Sutradan smo razgovarali sa našom djecom. Pokušali smo im objasniti kako smo primili islam i kako ćemo u buduće živjeti jedan drugačiji život od onoga kojeg smo prije živjeli. Elhamdulillah. Oni su dosta smireno i razumno prihvatili vijest o našem prelasku na islam. Ali su nam kazali. Vi ste izabrali novi način života i mi to prihvatamo. Ali ostavite nas da mi živimo onako kako mi želimo. Moj stariji sin je tada imao 17, a mlađi 14 godina. Vremenom smo svojim primjerom pokušavali da im približimo islam, a ujedno smo činili i dove milostivom Allahu da i njih uputi na pravi put. Nakon par mjeseci povela sam sa sobom svoga mlađeg sina na jedan islamski skup gdje su se iskupila braća i sestre iz mnogih krajeva Amerike. Braća su boravila u džamiji, a mi i sestre smo se družile u kući koja je bila pored džamije. Uzvišeni Allah je dao, pa je to jutro jedan mladić koji je bio od prilike godina moga mlađeg sina preselio na ahiret. Pričalo se da je, inša Allah, šehid, a ja sam počela da plaćem govorići. On će, inša Allah, biti šehid i umro je kao musliman. A šta će biti s mojim sinom? Šta ako mi sada ili sutra umre, a nije izjavio šehadet i nije prihvatio islam? إنه حي سعيد إنه في كان في الرحمن مثواه الخلود إنه في كان في الرحمن مثواه الخلود Cijeli dan sam plakala i nikako nisam mogla da se oslobodim tih misli. Svakodnevno bih činila dove milostivom Allahu da uputi moje sinove na pravi put. Toliko bih plakala i jecajući bih dovila. Allah, Allah, smiluj im se i počasti ih islamom. O ti milostivi, uslušaj moje dove. Draga moja sestra, brate moj u islamu, ama nemoj nikada da zaboraviš da kada ti se u duši stegne i kada poželiš nešto da imaš, a trenutno ga nemaš, nikada ne zaboravi na dovu milostivom Allahu, koja je najveće oružje muslimana. Subhanallah, Allahu Akbar, slavljen neka je Allah, Allah je najveći. Nakon samo mjesec dana moj mlađi sin je izjavio šehadet i primio je islam. Hvala uzvišenom Allahu, gospodaru svih svetova, koji nas je na pravi put uputio, jer zaista je Islam najveća now A ti, da, ti koji slušaš sada moju priču, a koji si još uvijek nemaran prema svome stvoritelju, Uzmi bolam pouku iz svega ovoga jer vjeruj mi. Možda će ti već sutra biti kasno. They said each soul has its given day.